ahli sunnah dalam masalah takdir atau seorang muslim dikatakan beriman kepada takdir Allah kalau dia memiliki empat perkara kalau dia meyakini empat perkara dan mengumpulkan empat maratib, empat martabat dari martabat takdir yang pertama dia harus mengimani bahawa Allah telah mengetahui segala sesuatu ya. Allah mengetahui segala sesuatu Nah, sebelum terjadi dan setelah terjadi yang mustaqbal yang akan datang maupun yang telah lalu. Dan Allah Maha tahu apa yang tidak terjadi. Dan andai kata terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Yang harus yakin yang setiap muslim. Dan ini tingkatan yang pertama dari tingkatan takdir. Yang harus mengatakan segala sesuatu itu dengan ilmu Allah. Tidak keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang kedua adalah takdir dia harus mengimani bahawa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atau segala sesuatu yang terjadi itu semua telah ditulis di dalam Allahul Mahfuz telah tertulis dalam Allahul Mahfuz وكل شيء احصيناه في امام المبين dalam Al-Quran dikatakan dan segala sesuatu kami telah detailkan dalam kitab yang mubin yaitu Allahul Mahfuz ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب Tidaklah ada musibah yang menimpa di bumi, tidak pula pada diri kalian kecuali dalam kitab, ke dalam An-Nawfal Mahfuz. Dan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Auf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. Allah telah menulis takdir makhluk sebelum diciptakannya langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, takdir makhluk sudah itu. Ya. Sudah itu. Dan arsh Allah di atas air. Nah, jadi ini tindakan yang kedua. Orang harus mengetahui. Pertama yang kedua, seorang harus mengetahui, mengimani. Bahawa segala sesuatu yang terjadi, itu telah ditulis oleh Allah dalam lawan masyarakat. Pernah yang ketiga. Dari iman kepada takdir. Dia harus mengimani. Bahawa segala sesuatu yang terjadi di alam ini. Cuma itu dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak keluar dari masyiatillah. Tidak keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah. Kemudian. Yang keempat. Dari iman kepada takdir. Orang muslim harus mengimani dan yakin bahawa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang terjadi ini semuanya dari ciptaan dan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini empat perkara. Dengan ini dikatakan seorang muslim beriman kepada takdir. Bahawa dia mengimani empat perkara ini. Yang pertama dia harus mengetahui bahawa segala sesuatu yang terjadi itu tidak keluar dari ilmu Allah. Kemudian dia harus imani bahawa sesuatu yang terjadi telah tertulis dalam Allahul Mahfuz. Kemudian yang ketiga dia harus tahu bahawa sesuatu yang terjadi semuanya itu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat dia harus mengetahui mengimani bahawa segala sesuatu yang terjadi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau paham empat ini, maka dia selamat dari bid'ah amadariyah dan jabriyah di dalam masalah ini. Iya. Nah, Sebelah laki-laki yang berada di atas, akidah yang benar dalam masalah takdir. Begitu terjadi suatu perkara, saya katakan ini semuanya adalah ketentuan dari Allah. Allah telah mengetahui yang telah tertulis dalam Allah Al-Mahfuz. Nah. Eh, ini kincir yang sikap ahli sunnah wal jamaah dalam masalah takdir. Dan mau terbahari menyebutkan ini. Jadi setelah telah pembicaraannya. Boleh sebutkan beberapa tingkatan ini. Yang boleh tekankan apa yang dilakukan oleh hamba tidak keluar dari ilmu Allah ya. Segala sesuatu itu dengan ketentuan Allah Sudah ditetapkan Kemudian Allah yang menciptakan segala sesuatu Allah yang menciptakan segala sesuatu Dan dipahami juga Bahawa semua itu dengan kehendak Dengan kawak Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Jadi empat tingkatan Dan tingkatan takdir Siapa yang mengumpulkan empat perkara ini Dia dikatakan beriman kepada takdir Beriman kepada takdir Kemudian kata beliau rahimahullah dalam poin yang ke-63 والتكبير على الجنائز لي أربع وهو قول مالك بن أنس سفيان الثوري الحسن بن صالح مثال yang kita sebut ya Hasan bin Salih الحيثي وأحمد بن حنبل والفقهاء هكذا قال رسول الله وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي. Kata beliau, takbir. Pada sholat jenazah itu ada empat kali takbir. Dan ini pendapat Imam Malik, Sufyan Atsaur, dan Hasan bin Salih, Ahmad bin Hanbal dan para para, para ahli fikir. Dan demikian yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam masalah takbir, pada salat jenazah itu tergantung dalil yang ada yang menunjukkannya. Dan memang kebanyakan adillah menunjukkan bahawa takbir di salat jenazah itu empat kali. Takbirnya empat kali. Tapi kalau memang ada hadis lain yang sahih, maka diterapkan. Dan di dalam hadis yang sahih, takbir pada salat jenazah ada empat. Dan ini yang paling banyak hadisnya. Empat. Ada yang menunjukkan lima kali. Ada enam Ketujuh kali Dan ada yang sembilan kali Paling banyak yang sembilan kali Ini semua yang ada di dalam hadis yang sahih Disahihkan oleh Syekh Al-Bari Dalam ahkamu jana'i Ya Ini kan takdir Dalam salat jana'i Boleh empat, boleh lima, boleh enam, boleh tujuh Dan boleh sembilan Tapi memang riwayat yang paling banyak empat Ya Riwayat yang paling banyak empat diketahui bersama bahwa takbir itu adalah mengucapkan Allahu Akbar. Apakah mengangkat tangan bersama takbir? Itu masalah lain, ya kan? Dan yang benarnya tidak mengangkat tangan. Jadi takbir ya Allah Akbar, tangannya tetap uh, di atas dada dan tidak mengangkat tangan ketika takbir. Kemudian kita bila rahimahullah, saya tak tahu sisinya kenapa dimasukkan ini oleh Imam Al-Bahari Bantahan terhadap siapa Bagaimana kita uraikan bahawa Beliau Para kan, ulama Ahli Sunnah Beliau masukkan sesuatu dalam buku Akhidah Itu ada bantahan pada sebagian kelompok Nah, mungkin ada yang mengikari hal tersebut di zaman beliau Sehingga beliau uh, menetapkan ya, Menetapkan bahawa takdir terhadap jenazah itu Dia salat jenazah empat kali Kemudian kata beliau rahimahullah Wa imanu bi anna مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل إذا من ملك bahwa bersama setiap apa bersama setiap tetesan embun ada seorang malaikat yang diluminat sama turun dari langit hatta yaqa'aha sampai dia letakkan Kaitu amarah Allah Azza wa Jalla. Pada tempat yang Allah memerintahkan ia dengan dia. Nah, ini kata Syekh Khalid Ar-Rajari. Ini adalah perkataan uh, Al-Hasan Al-Basir. Ya. Dan disebutkan oleh para ulama bahawa malaikat yang memang mem mem uh, diwakilkan dan tugasnya untuk menurunkan kaprah, embun dan lain-lainnya, menempatkannya, tumbuhan, itu adalah Mikail. Dan Mikail lalu Mikail, kita disebut di dalam dua istisah dalam Sahih Muslim. Ketiga eh, istisah di, dari surat lain. Allahumma Rabba Jibra'il wa Mikail wa Israfil. Fatir al-Satawati wa'l-Haf. Adil Fatir al-Shahadah. Tahkul bina ibadi kati makan di Yaskalun sampai akhir doa. Disebut, Ya Allah, Rabbnya Jibril dan Mikail. Penetapan Mikail. ولذا النبي رحمه الله والايمان كان لان النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم اهل الصليب يوم بدر اي المشركين كانوا يسمعون كلامه الجدة إيمان dan mengimani bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berbicara kepada ahlul qalib ahlul qalib itu ahlul qalib itu adalah lubang besar ya perang badar ketika kaum musyrikin yang jumlahnya banyak mereka kalah Romanya banyak tiga di tanah maka dibuat jadi lubang besar lalu mereka dilempar ke sini dimasukkan maka ketika mereka sudah berada di pari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada mereka ini yang dikirimkan Nabi ketika berbicara kepada ahli khalif di hari badar yaitu kepada kaum musyrikin kami semau nakal mereka mendengar ucapan Nabi mereka mendengar ucapan Nabi Nah, disebutkan di bawah di tanda Syukhari Sebagaimana dalam Sahih Muslim Dari hadis Anas bin Malik Sebenarnya Rasulullah SAW meninggalkan Orang yang terbunuh Di perambangan tiga hari Selama tiga Sekian tiga hari Setelah itu dia datang Lalu berdiri di atasnya Karena ada lalu berdiri Berteriak kepada mereka Ya Abu Jahal bin Hisham, wahai Abu Jahal bin Hisham. Ya Umayyah bin Khalaf, wahai Umayyah bin Khalaf. Ya Uthbah bin Rabi'ah, Ya Syaibah bin Rabi'ah. Sebut nama-nama pentolan Quraisy yang tewas waktu itu. Aisyah qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Dan kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian tentang sesuatu yang benar. Aini pada wajah tu mahu ada ni Rob dihakka. Sebenarnya saya telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rob kepada sebagai sesuatu yang benar. Bacaan Umar, kalau yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Umar mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, lalu Umar berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yasma'un?" Bagaimana mereka mendengar? Wa anna yajibu? Bagaimana mereka bisa menjawab? Wa qad jayyaku. Wa qad jitu. Dan mereka sudah menjadi bangkit. Lalu menjadi bangkit. Maka kata Nabi Muhammad SAW, Jadi yang jiwa meraih tangannya, Ma'an tunti asma lima akul minum. Tidaklah kalian lebih tegak terhadap apa yang saya ucapkan dari mereka. Maksud mereka ini sangat benar apa yang saya ucapkan. Walakinakum la yakadiru ayyidim. Akan tetapi mereka tidak mampu untuk menjawab. Tumma'um ya Rabihim. Masuhim. Kemudian setelah itu diperintahkan kepada mereka, mereka diseret. Fa'uluk uji qalib ibadah. Maka mereka pun dilemparkan dalam qalib ibadah. Nah. Baik. dalam sisi penekanan yang disebut Baliman Barbahari dalam kejadian ini kita imani khusus dalam kejadian ini jadi orang mati itu mendengar suara yang berucap kepadanya ini khusus pada kejadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berucap kepada kaum musyrikin yang mati di perantara ada pun perkataan sebagian orang bahawa kalau kita datang ke kuburan misalnya berziarah ke kuburan orang yang dikubur mengetahui siapa yang datang berziarah kemudian orang yang dikubur yang mendengarkannya dan apa yang diucapkan ini semua dari perkara yang sah. Ada memang bagian riwayat mengatakan bahawa orang yang berziarah diketahui oleh orang yang eh, dikubur. Ada sebagian riwayat tapi hadis-hadisnya lemah. Riwayat-riwayatnya lemah. Nah, ini kejadian khusus pada kaum musyrikin di Pramadan. Nah, pada kaum musyrikin di Pramadan. Khusus dan tidak terjadi pada yang lainnya. Ada pun yang lainnya dari umum menunjukkan bahawa kalau sudah mati terus mereka tidak mendengar. Nah, mereka tidak mendengar yang berdasarkan adillah yang lain tentang hal tersebut. Ya. Baik. <coughs> Kemudian kata beliau rahimahullah والإيمان بأن الرجل إذا مرض Allah ala maradhi dan kita beriman bahawa seorang lelaki apabila dia sakit maka dia akan mendapatkan pahala dan Allah akan memberikan pahala untuknya terhadap sakitnya tersebut jadi seorang kalau sakit kita akan mendapatkan pahala dari sakitnya tersebut ini kita imani sebab dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id atau Abu Hurairah beliau berkata mamin mu'minin tusibuhu nasabun wala wasabun ولا هم ولا ظن ولا حزن حتى الشوكة تشابهها إلا كفارات لذنوبه Tidak ada satu pun tidak ada seorang mukmin pun yang ditimpa oleh keletihan, capaian, tunda bulana, kesedihan. Sampai kalau ia di dengan duri pun, ditusuk duri pun, itu adalah penggugur dosa dosa saya. Itu adalah penggugur dosa dosa saya. Nah, dan eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada ibu Mas'ud ketika ibu Mas'ud melihat Nabi dalam keadaan sakit, panas, demam. Kemudian berkata, belum berkata ya Rasulullah ini karena tukar. Sungguhnya engkau dalam keadaan demam seperti ini, panas yang sangat panas. Kata beliau, iya betul, saya panas seperti panasnya dua di antara kalian. Ini cobanya para lagi. Mereka soal sakit, sakitnya dua kali lipat dari para lainnya. Nah, dan di situ lah letak uh, ketinggian nilai mereka. Bab dalam hadis dikatakan asyadil bala ala biya utum al amsal wal amsal. Orang yang paling banyak cobanya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengannya dan yang semisal dengannya. Nah, baik. Eh. Maka setelah itu, uh, Ibn Masud berkata kepadanya, tapi bukan kau mendapatkan dua pahala dari pihak Rasulullah. Nah ini, letak keutamanya di sini. Mendapatkan dua pahala. Kata beliau, iya. Saya mendapatkan dua pahala karenanya. Nah, kemudian uh, juga di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lain-lainnya, la yazalu al-bala'u bil mu'min wal mu'minah fi malihi wa ahlihi wa 'irdihi hatta yamshi fil ardh wa ma 'alayhi min khathiyah. Terus menerus ujian itu dan cobaan terhadap seorang mukmin dan mukminah pada hartanya, pada keluarganya, pada kehormatannya terus ada cobaan sampai ia berjalan di muka bumi dan tidak menyandang satu dosa pun tidak menyandang satu dosa pun ya. tetapi jelek melimpahnya walaupun dipandang dengan mata kasar perasaan manusia jelek tapi hakikatnya kebaikan bagi seorang muslim kalau ia bersalah dalam hadis Abu Hurairah yang riwayat oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah menghendaki padanya kebaikan, maka dia akan dikena akan ditimpa musibah. Akan ditimpa musibah. Nah, tentunya yang paling mengetahui tentang ini adalah seorang mu'min yang mengerti agamanya, yang mempelajari agamanya. Jika dia mendapatkan musibah, dia bersabar pahala untuk dia. Karena itu kehidupan yang paling bahagia kehidupannya seorang mukmin. Nanti kalau Allah Sallam bersabda terkait riwayat Muslim, aja bin Amr mukmin, atau aja bin Amr mukmin, in amrahu kullahu khair. Betapa menakjubkannya perkara seorang mukmin. Sungguhnya perkaranya semuanya baik. Walaih sajali kali ahad illa lil mukmin. Dan ini tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali hanya seorang Muslim yang memilikinya, seorang mukmin yang memilikinya. Bagaimana itu? Kenapa bisa? Semua perkara perkaranya baik. In asabat sarra syakar. Fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur kepada Allah. Maka baik yang dia dapatkan. Wa in asabat sadarra, kalau dia ditimpa oleh sesuatu yang tidak baik, sabar, dia bersabar. Fakana khairan lah. Maka kebaikan yang dia dapat. Nah, itu kehidupan seorang mukmin. Baik. kita harus tahu bahawa orang yang sakit itu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu disyaratkan kalau dia bersabar. Ada bentuk dia berputusa tidak menerima ketentuan Allah, maka yang didapatkan adalah sakit dia dan sakit. Sudah sakit belum lagi dengan tidak sabar dengan berputusan. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala Yang iman Di anna kafar jika asalahum syaih di dari dunia ya'lamun. Dan juga kita mengimani. Bahasanya, selepas anak-anak kecil, apabila mereka tertimpa oleh sesuatu di kehidupan dunia, mereka akan merasa kesakitan. Nah, mereka akan merasa kesakitan. Wadah kita anda bakar, Eben Ukti Abdul Wahid, kitab dia tekankan ini Dia sebutkan bahawa anak kecil kalau tersimpan sesuatu Dia sakit Sehingga kena sesuatu musibah misalnya dia juga sakit Ya Adanya kerana bakar Adanya Oh Abdul Wahid Itu mengatakan mereka tidak kesakitan Anak kecil tidak kesakitan Buat saya kan Kata Imam Barbahari dan dia telah nusta Dalam hal ini Ya sakitnya saya bisa sebab asalnya ada kecil kalau tertimpa misalnya misalnya terluka ya kalau tercubit misalnya sakit juga ya kan itu kalau cubit anak kecil nangis atau tidak nangis nangis kan kerana itu sudah Atur bin Abdul Wahid Nah, kenapa dia katakan seperti itu? Dari sisi mana kok bisa berpendapat seperti itu? Ya. Pertama, Atur bin oh, Abdul Wahid ini dari gembong ahli bid'ah di zaman Imam Al-Barbahar. Ya. Termasuk gembong ahli bid'ah di zaman beliau, di zaman Imam Al-Barbahar. Dalam biografi yang di Nisan Al-Nisan, di Nisan Al-Nisan, <coughs> disebutkan bahawa dia ini mengatakan anak kecil itu tidak kesakitan. Kalau dia anak kecil juga kesakitan, maka Allah itu balik katanya. Allah itu balik. Ya. Nanti kata, anak kecil kesakitan, belum tahu apa-apa lalu merasakan sakit, berarti Allah itu balik. Karena itu dia berpendapat bahawa anak kecil itu tidak kesakitan kalau tertimpa sesuatu. Dan ini adalah dusta seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Bahari. Ya. Nah, kalau mereka tertimpa sesuatu, mereka tidak sakit. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai hikmah di belakang hal tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai hikmah di belakang hal tersebut. Kita akan menjadi lebih dari Ucapan Imam Al-Barbahari Tetapi wa'ala ketahuilah dalam poin yang ke 69 wa'ala annahu la yadkhulul jannata ahadun illa bi rahmatillah ketahuilah bahwa tidaklah tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah ولا يؤدب الله احدا الا بذنوبه بقدر ذنوبه dan tidaklah Allah menyiksa seorang pun kecuali dengan dosanya sesuai dengan kadar dosa. Ini prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ini poin ini sebenarnya bisa dipecah menjadi dua poin. Dalam kita lihat dulu hampir ini. Jadi prinsip ahli sunnah wal jamaah bahawa seseorang itu tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Bukan amalan yang memasukkan dia surga. Tapi rahmat Allah. Wahanaku wa ta'ala. Ya. Dan ini adalah hadis رواية البخاري ومسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق لن يدخل الجنة أحدكم بعمله إذا ترى أن الكريم من تصدق به عملا قالوا رسول الله ولا أنت يا رسول الله إذا كنا أنت يا رسول الله فتبني ولا أنا إذا كنا شيء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله akan tetapi kecuali kalau Allah meliputi saya dengan rahmatnya dan saya. menunjukkan yang memasukkan seorang ke dalam surga itu adalah rahmat Allah. Ya, baik, setelah kita tahu bahawa yang memasukkan seorang itu ke dalam surga adalah rahmat Allah. Lalu, amalan betul apa kalau ini? Ya. Nah, di sini ketika membaca hadis ini, orang-orang sufi ya, yang memang pemikirannya sudah miring, akhirnya miring juga memahami hadis. Akhirnya yang katakan saya ingin beribadah, Bukan kerana mengharapkan surga Allah dan bukan pula mengharapkan siksaannya. Nah, perlu diketahui bahawa amalan itu adalah penting. Sebab amalan merupakan sebab datangnya rahmat. Dari mana seorang mendapatkan rahmat Allah kalau tidak beramal? Tidak beramal. Ya, jadi bukan amalan yang memasukkan, yang memasukkan dia dengan langsung adalah rahmat Allah. Tapi rahmat Allah tidak didapatkan kecuali dengan amalan yang salih. Kecuali dengan amalan yang salih. Begitu. Adapun uh, ayat Al-Quran itu kemudian nanti dimasukkan tentang amalan. Masuklah kalian ke dalam surga karena amalan kalian. Di sini banyak sebagian disebabkan karena amalan kalian. Bukan dia masuk kerana amalannya, tapi sebabnya adalah amanah. Yang memasukkan dia dalam surga adalah rahmatnya Allah. Sebabnya dia mendapat rahmat adalah dengan amalannya. Sebabnya dia mendapat rahmat adalah dengan amalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini prinsip ahli sunnah wal jamaah yang diselisihi oleh ahli bidah dalam masalah ini. Orang-orang Mu'tazilah mereka mengatakan bahawa orang itu wajib masuk surga kerana amalannya. Itu pendapat Mu'tazilah. Dia harus mendapatkan balasan berupah dari amalannya. Tapi ahli sunnah mengatakan seorang itu masuk surga kerana rahmat Allah. Rahmat Allah didapat dari amal. Ini prinsip yang kita beri oleh ahli sunnah wal jamaah berdasarkan dari dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebutkan tadi. Ya. Baik, kemudian beliau katakan, di poin ini eh, di kalimat ini berikutnya ini perlu kita perhatikan dengan baik sebab ada sedikit kesalahan terjadi di sini. Kata Imam Al-Barbahani rahimahullah, "Walau adzab Allah ahli as-samawat wa ahli al-aradin birrahum wa tajirahum adzabahu ghairu dhalimin lahum." Ada kata Allah menyiksa penduduk langit dan penduduk bumi yang baiknya maupun yang fajirnya adabahum mereka disiksa oleh Allah غير ظالم لهم Allah tidak menzalimi mereka لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى أنه ظالم tidak boleh dikatakan bahwa Allah تبارك وتعالى itu zalim إنما يظلم Intinya, orang yang berbuat zalim itu man ya'khud ma laysa Orang yang mengambil apa-apa yang bukan miliknya. Wallahu jalla sanahu lahu al-khalq wal amr. Dan Allah Jalla, Jalla Sana'uhu Allah yang memiliki penciptaan dan Allah yang memiliki perintah Ya Allah yang menciptakan dan Allah yang memerintah Walaupun khalqul dan makhluk ini adalah makhluknya Berdar-dar Dan dunia ini dari ini, kehidupan dunia ini adalah miliknya Lais al-amma yaf'ali dia ditanya Allah tentang apa yang Allah lakukan. Wahum yus'alun. Dan mereka ditanya. Walaikum bima wa kaifah. Dia ditanya bagaimana dan kenapa. La yadukulu ahadun Bina Allah wa bina khalqi. Jangan ada seorang pun yang masuk antara Allah dan antara makhluk. Ya. Baik. Di sini tentang masalah Abdul kebaliman. Harus dirinci antara perkataan ahli sunnah dan ucapan orang-orang al-jabriya dalam masalah ini. Orang-orang al-jabriya dan kalangan al-asyairah dan orang-orang Yahudiyah. Ahli sunnah mengatakan, kebalingan itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu kebalingan. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala dibersihkan dari kebalingan. Allah subhanahu wa ta'ala mahasiswi dari berbuat balik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, La zulman yung. Tidak ada kebaliman pada hari ini. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا Kami meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat dan tidak satu jiwa pun yang dizalimi. Dan dalam hadis Abu Dhar riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Qudsi dari Allah Subhanahu Wa Taala Allah berfirman, Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu. Wahai hambaku, sungguhnya saya mengharamkan kezaliman atas diriku, maka janganlah kalian saling menzalimi. Maka balilah adalah perkara yang diharamkan oleh Allah atas diri. Kerana itu tidak mungkin Allah berbuat kebalimah. Dan kebalimah, menurut ahli sunnah adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau orang-orang Jabriyah, orang-orang Jabriyah dari golongan ahli bid'ah Jabriyah, dan Jabriyah ini banyak golongan. Masih di dalamnya orang-orang Asyairah, kemudian uh, eh, Jahmiah, di dalam kelompok Jabriyah ini. Mereka mengatakan, mereka mengatakan orang yang zalim itu orang yang zalim itu adalah uh, melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya atau di luar kekuasaannya. Bagi itu melakukan sesuatu di luar kekuasaannya. Di luar kekuasaannya. Itu balik menurut mereka. Imam Al-Barbahari di sini ucapan beliau mirip dengan ucapan Jabriyah. Kerana itu digantikan di sini oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajim. Yang ini ucapan beliau mirip dengan ucapan Al-Jabriyah. Tidak sejalan dengan mazhab Ahli Sunnah. Lihat. Semua dia ucapan beliau. Nanti kata Allah menyiksa penduduk langit dan bumi. Yang baik mempunyai yang tajirnya. Kondisi kita mereka. Allah menyiksa tidak balik. Dan tidak bisa dikatakan Allah balik. Sebab yang paling itu adalah orang yang mengambil apa yang bukan punya. Dengan perkataannya jabriyah. Yang mengatakan zalim itu adalah orang yang melakukan sesuatu yang bukan dalam kekuasaan. Maka kata jabriyah kalau Allah menyiksa penduduk langit dan bumi, maka zalim. Tetap oh, masih di dalam kekuasaan Allah. Nah, tapi ahli sunnah tidak berpendapat seperti itu. Ahli sunnah mengatakan bahawa zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil diwakilkan dari kawalnya. Jadi ucapan beliau di sini uh, mirip dengan apa? Sejalan dengan uh, eh, tarif al-jabriyah di dalam masalah ini. Nah, dan ini terhitung dari ketelitian beliau. Dan tidak ada kalangan para ulama yang memberikan apa yang hukum keras dalam masalah ini. Sebab kalau masalah kesalahan, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Hadis, kalau setiap kesalahan langsung diberikan hukum di tabir, di hadir, misalnya, maka tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Sebab namanya setiap manusia pasti ada salahnya. Yaitu dalam ketelitian kiran. Nah, Allah Baik. Mungkin sampai sini dulu. InsyaAllah Ta'ala kita lanjutkan setelah Isya. Tentang masalah besok, apakah masih ada penanjutan atau tidak, nah, sementara kita usahakan. Saya ingin oh, berasakan dari sini, <clears throat> ustaz-ustaz di sini, ingin kan besok ada di penutupan daurah kita bisa mendapatkan nasihat dari sebagian masyarakat dan sebentar lagi diusahakan terima kasih dan berpisah insyaAllah kepada kalau kita ada ada وشهد الله عليه وسلم وشهد الله عليه وسلم وشهد الله عليه وسلم